اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما Allah uputi napravi put, tome nema zablude. Koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi, tome nema ni pomagača ni upućivača. Zato Allahovo zadovoljstvo i sebi spasa tražimo kad svedočimo srcem, riječima i dijelima sve dok živimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve seneme Allahov rob najbolji i njegov poslanik najbolji i posljednji koji ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio za tu, za tu misiju i poslao ga kao milo svim svjetovima a on je milost zato što, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu, donosi radosne vijesti i opominje. Obveseljava one koji hoće da mu vjeruju i da Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno i onako kako je poslanik sallallahu anehi wa sallam poslan da pojasni i pojasnio robuju i da upozori svakog onoga ko odbije ovo djel, sve ili neki nekog dio jer shodno tome koliko i kako odbije, toliko i tak pokazom kod Allaha subhanahu wa ta'ala zaslužuje. Neka Allahu salavat i salam na Muhammeda, Allahova poslanika, njegovu porodicu i svakog njegovog sledbenika do sudnjeg dana. Molimo Allah da nas učine takvih. A zatim nastavljamo sa govorom o ashabima ili vjerovanju ehl sunneta po pitanju ashaba i dolazimo do dijela koji se tiče vjerovanja sljedenika pravog puta po pitanju poslanik, poslanikove sallallahu a nehi veseneme porodice ehlul bejta, alul bejta i njegovih supruga i to će biti tema večerašnjeg predavanja. Molim Allah da nas pomogne. Rekli smo na početku da je osnova isla, ispravnog islamskog vjerovanja da oni koji Allahu robuju i u Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam u potpunosti vjeruju i Allahu i poslaniku vjeruju da vole sve ashabe bez izuzetka. I objasnili smo koje ashabe. I da među njima cijene i vredniju posebno one koje Allah subhanahu wa ta'ala je istakao po nekom pitanju na osnovu dokaza šarijaskih, ne na osnovu naših nekakvih emocija, i tako dalje. Pa smo spominjali razne kategorije, razne odlike određenih grupacija ili pojedinaca među njima. Ali napominjem da eh, ehli sunnet van džemaat smatra najboljim ljudima koji su hodili zemljom sve ashabe. Pa je ono koje je u jednom trenutku vidio poslanika sa sam vjerujući u njeg na tome preselio. A isto tako smatramo da nisu svi jednaki isti. Smatramo i vjerujemo da ih je obaveza smatrat boljim od nas, jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Hajru kuruni karni thumme ledine jelunahum. Najbolja generacija je moja generacija, zatim onih koji slijede. Da ih je obaveza sve voljeti. Da je Allah subhanahu wa ta'ala s njima sadovoljan sigurno, a s nama možda bude, možda ne bude. Da su dobili pečat od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer Allah tako u Koranu kaže. Ovdje je nekako naše navijanje. Na nekoliko mjesta. Među njima posebno vredne mone koje je Allah istekao. Bilo u Kur'anu ili na jeziku svog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme koji je u hadisima prenosio ono što je Allah preko Džibrila objavljuje van Kur'ana. I nije govorio po hiru svome. Od grupacija koje je obaveza posebno vrednovati i voljeti. I to iz dva razloga. Za razliku od ashaba koji se vole iz jednog razloga, to je vjerska veza, samo isključivo, je ehlul bejt ili alul bejt. I mi posebno, ili više od ostalih, zato što imamo dupli razlog, volimo ehlul bejt, poslanikovu sallallahu alaihi wa sallam porodicu. I možemo reći, na osnovu podjela koji se desilo u umetu po pitanju ove porodice, ove časne porodice, i na ove posebne, posebno istaknute grupacije unutar ashaba, da ih mi jedino i volimo. Jer ljubav je ljubav. Nema svoje definicije, svi znaju šta je i kako je, ali ima znakove prepoznavanja. Kad nekog vrijeđaš, bilo da mu umanjuješ njegovu vrijednost, ili ga hvališ iznad nivoa za koje i ti i on znate da nije takav i on nije zadovoljan da pretjeruješ, to je suprotna ljubav. Pa oni koji nisu dali pravo poslanikovoj porodici, ne voli ih kako treba. I oni koji su pretjerali pa dali im ono s čim sami nisu zadovoljni, ne vole ih kako treba. I tako je sa svima. I niko ne voli da se s njim ismijava tako što ga se hvali i spominju mu se nekada dostignuća, a znamo i ja i onaj koji ti to govori da to, tog nema išta, da je to predaleko, ti nisi takav iza se osjeća tad da ga neko malo važava, iako ga hvali. Pogotovo kad su pitanju stvari s kojim vjernik ne smije biti zadovoljan. Jer neki su, kao što sam govorio ranije, po pitanju ashaba, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a isti je slučaj sa poslanikovim porodicom, prešli mjeru do te, do te količine da su neke od njih božanstvena smatra i dan danas neki od njih neke od njih obožavaju. Mole im se teškoćama i lakoćama u dovama im se obraćaju i tako dalje i tako dalje. S tim vjernik ne može i ne smije biti zadovoljan i to je najveća moguća uvreda da te neko ne udobi Allah sa Allahom poredi. Tvrdeći kako te moli. Takvi će se odreći na ahiretu i na sudnjem danu onih koji su ih voljeni. I zato oni koji nam pregovaraju da nedovoljno volimo poslanikovu porodicu, nas potvaraju i na sudnjem danu će se pokazati ko je volio, a ko je nekog pored Allaha obožavao i granicu prelazio, ili ko im nije pravo njihovo dao i ispunio. Kaže šehhul Islam rahimahullah, ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبلونه ويحفظون فيه مسية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم قدر خم وذكركم الله في أهل بيتي kaže oni, to jest ehli sunnet val džama'a, spasena i potpomognuta skupina kao što ih je nazvano u početku ove mubare poslanice, vole poslanikovu rodbinu, alu bejt. I ne samo da imaju prema njima ljubav, nego kaže je tevallavnehum. Ovo se može pre, prevesti kao posebno ih vole prijatelju, posebno prijatelju s njima kad bi bukvalno išli, pomažu i tako dalje. Objasnit ćemo ovaj izraz kasno. Šta znači? Dakle, ne samo da ih vole srce, nego to pokazuju djeli. I čuvaju pri njima, kaže poslanicu, odnosno oporuku poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam koji je rekao, kao što bileži ima muslim svom sahihu, u dhekirukum Allahe fi ahli bejti. Opominjem vas ili upozoravam vas na Allaha po pitanju moje rodine, mog ehlu bita. Na dan kad je Huma, o kojem ćemo također malo govoriti. Šta će ovo akide? Ha? Što neki pretjerali po pitanju ljubavi? Zato što su neki pretjerali prešli granicu i ne nisu dali pravo i promijenili ugod u svoj menheđ, da je na pravom putu onaj ko misli onako ko što oni misli. Bilo da se radi onih koji su dodali ili od onih koji su oduzeli. Pa kad neko nešto uvede u pravac, u menheđu, znak prepoznavanja pravog puta, onda je obaveza naučenjacima da vrate stvari na početne postavke, da objasne šta je to istinu pravi put, šta je to ono na čemu su ashabi ispratili Muhammeda sallallahu alaihi sallam na afirat kada je Allah povukao onako što je ljudima objasnio pravi put. I zato kad se pojavili ljudi I kad se umet podijelio na tri grupacije, na jedne koji su pretjerali po pitanju poslanikove porodice, rodbine, ehlul bejta, ehlul bejta, i na druge koji su uveli u pravac, u program, u način razmišljanja i shvatanja vjere da treba im umaniti neka njihova prava, da ih treba malo zakinut, da ih treba, kažu, na zemlju spustiti, pa na kraju treba prema, njima ne prijateljovati, ne udobidla, suprotno od ove oporuke, poslanik sallallahu anehi ve seneme je objavom nadahnut da će biti nešto od ovoga, pa je nakon povratka sa oprosnog hađa u mjestu na izvoru Hum, poznati slučaj Gadir Hum, blizu mjesta Džohva, negdje na otprilike ne baš pola puta između Mekke i Medine, 18. tol hiđete se vraćao iz sa oprosnog hađa, dakle pred smrt sam. Nakon što je Allah završio sa objavom propisa, nakon što je već objavljeno na ajed na arefatu, danas sam vam vašu vjeru potpunio, blagodat svoj prema vam usavršio, zadovoljno sam da vam ovaj islam bude vjera, napominje i drži hutbu u kojoj kaže da je ostavio iza sebe dvije stvari. Pa je ta hutba, ko što je mislimo o sahihu i drugim zbirkama poput je tako prenesena sa puno rivajeta i ako nje ima puno razilaženja između ehli sunata i drugih sekti, a ne kod ehli sunata jer mi ne smatramo da je samo jedan hadis dovoljan da bi se uzeo propis ili pravilo ili shvatila neka stvar ako već na tu temu ima više hadisa, nego moramo uzeti sve dokaze pa onda izvući propis. Pa, se, pa je hudba bila duga, hudba ko hudba, govor obraćanje, nije to bila jedna rečenica, A na kraju poslanik se završava i kaže i moju porodicu i kaže upozoravam vam se na Allaha, opominjem vam se Allahom po pitanju moje porodice, ima puno rivajeta, pa su neki shvatili da me poslanik sa vasem odporučio na kraju da se držimo Korana i poslanikove porodice, što nije istina kao što kažu islamski učenjaci, nego je oporuka bila da se držimo Korana i sunneta, dok poslanika sallallahu sallam ne na havdu, a da obratimo pažnju na poslanikovu porodcu, onako kako je propisano, jer na to ukazuju Kur'an i Sunnet. Pa da odmah ovo spomenem, jer možda kasnije zaboravim. Kaže, oni vole poslanikovu porodicu, i šta s tim? I zato su na putu koji vodi ka džennetu. Jer je ovo od osnova islamskog vjerovanja i vole poslanikovu porodicu, vraća na ono prije od osnova islamskog vjerovanja, to, to, to, Pa kaže i vole poslanikovu porodicu i pomažu ih. I posebno prema njima osjećaju vilajet, pristnost, ljubav koja iziskuje žrtvovanje, pomaganje, prijateljevanje, mržnju prema onome ko suprotno postupa. čuvajući pritom posla, uh, oporuku poslanika sallallahu alaihi wasallam kad je rekao po se na Allaha po pitanju moje porodice. Kaže, ovdje počinje sa riječu Ali Bejt, a kasnije spominje Ehlul Bejt. Ove dvije riječi ukazuju na isto značenje, ali svaka od njih, kao što je pravo u arapskom jeziku, ima neko dodatno značenje. Jedno i drugo se prevodi kod nas kao porodica ili rodbina. I ostalo je umetu da se koristi kao ehlul bejt. I tako je preči. Zato što u današnjem vaktu, u vaktu gubljenja mnogih osjećaja za drugoga i drugačijeg i islamske propise, kad se kaže porodica, ljubima prvo na umpadnu žene i djeca. A tu nije porodica. Ako se kaže rodbina, onda te na umpadne tamo 16. koljeno što neka nena se pranjena sjeća, to opet nije rodbina, nije porodica. Nego ima u šerijetu šta je dokad je rodbina, dokad je porodica, na što se odnosi, šta i kako. A svi govorimo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala, wa ala ali Muhammed. I spominjamo mu riječ A. I u samom salavatu koji donosi imena Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je jedan od znakova i plodova naše ljubavi prema njemu, o koje te, posebno treba govoriti. Mi stalno spominjemo tu taj izraz i tu porodicu. Što bi trebalo najmenu ruku da nas napomene na naše obaveze prema njima, a kako ćeš biti obavezan prema nekome ili kako ćeš ispuniti obavez ako ne znaš ko je to. I je bitno razjasniti prije svega Što će ovo akidi? Rekao sam zato što su neki pogriješili, a bitna je stvar, jedna od posljednjih, posljednjih oporuka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i uveli su praksu da je na pravom putu onaj ko misli ko on je na krivom putu suprotno tome, pa je objašnjeno naprotiv da je pravi put ono na čemu je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio ashabi kad je povukao poslanika sa osim nakon što je potpunio vjeru, a da ko skrene s tog puta, on je na krivom putu toliko koliko je skrenuo. I druga stvar, da je od osnova islamskog vjerovanja ljubav prema poslanikove sallallahu alaihi wa sallam poroci ili ehlul bejtu ili alu bejtu i isto na kraju se svodi jer se ovdje ne tiče samo porodice bliže ni se tiče sve rodbine neke tamo dalje nego imaju određeni ljudi koji spadaju u ehlul bejti na alul bejti ili poslanikovu porodicu ili poslanikovu rodbine kako god kažemo ispravno je ako znamo šta cilja to su oni kojima je zabranjeno da primaju zekat od poslanikove bližnje rodine. U hadisu koji bližni muslim u svom sahihu je spomenuta četiri loze iz Kurešivića, iz njehove, njehovog plemena, dakle nije cijelo pleme, nego četiri bliže loze, kao što su porodica Alina i porodica Akilova i porodica Džaferova i se još jedna trenutna na on pa da porica Abasa, a zatim se spominjuje još jedna koju dodaju jer njima nije bilo dodat, njima nije, nije, nije bilo dozvoljeno da primaju zekat i bliži su, ali nisu u ovom hadisu spomenute, nego spomenute na drugom mjestu, koje je porodica Al-Haritha ibn Abu Mutaliba. I to je što se tiče rodbine. Svako pleneme ima i svako prezime i dan danas kod nas ima sve neke grane. Oto ako, su, ako je stariji. Jer prezime može nastati da sad neko dogovori i se po nekom djedu se nazove. Jer nemaju puno grana. Ali kad prođe stoljeće dva, onda se ne razgrane. I mi znamo u šarijetu da nije rodbina svako ko se jednako preziva, nego je rodbina onaj ko ima zajedničke krvi, da kažem, rodbinske, onako kako je propisan šarijetom. I zato su spomenute ove četiri, odnosno pet grana od šire poslanikove rodbine. Nakon toga je napomenuto da su od poslanikove porodice, kao što imaju dokaz za to, Alija radijallahu anhu, Fatima, Hasan i Husein. Posebno. Napomenuti, ako ne spadaju ovo. I treća stvar, i ovo zajedničko, ove tri grupacije čine poslanikovu porodicu, ili bit, prema kome mi imamo prava i obaveze, odnosno prije svega obaveze, što nas čini sljednicima pravog puta po ovom, ako primjenimo to i radimo, a to su supruge poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije imao braće, nije sebe, se, iza sebe ostaje potomke osim kroz lozu Hasana i Huseina. I svi oni koji su znači isti loze nastali, do dan danas su ahlul bejta. I ovo nije neka stvar, volimo mi neke tamo istorijske ljudi. Nego žive i živjet ljudi koji su iz poslanikove porodice koji su iz tog časnog, koji pripadaju tom časnom porijeklu. To je loz. I ta loza se čuva. I zato kaže šehi Juhibun wa ete vallavni. Ta vallavni u sebi sadrži ljubav. Ali ima više od ljubavi. Zahtjeva pomoć, pomaganje, ukazivanje pažnje ili brigo nečemu. I ovo je dio onoga što smo mi obavezni prema svakom vjerniku. Jer vjernici su obavezani da jedni druge vole i pomažu. Allah radi. I zato su braća. I vjerska loza je jača od ove poporijedla. I s druge strane, među vjernicima, ako nam je napomenuto da nekoga moramo posebno više voljeti, onda ga mi volimo Allah radi posebno više. I svoje srce programiramo tako da ga voli. I to nije prirodna ljubav, to se dano dograditi. I zato imamo hadis vjerodostan u sahihu, da je Omer radijallahu anhu rekao poslaniku sam zem, ja te volim više od svih ljudi osim od samog sebe. Pa kaže poslanik sa sam ne Omer, to jest nisi dostigo nivo potrebni, sve dok me kaže ne budeš volio više nego što voliš sebe. Nije Omer znao za taj propis. Kaže, tako mi Allaho, Allaho, poslaniče, ja te sad volim više nego sebe. Tako treba uvijedi. Taj robar, dakle, da se ne dogradi kad saznaš i naučiš. I shvatiš. Pa mi volimo poslanika sa osam i naređe nam i da ga volimo više nego što volimo sebe. I svoje porodice, svoju djecu sve najbolje što imamo. I mi volimo određene ljude više nego druge, zato što nam je naređeno tako. I ta ljubav ne smije biti samo u srcu. Nego se mora pokazati u I zato ko poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, voli njega slijedi. Njega imitira, njega oponaša. Za njeg se žrtvuje. Radi njega se srdi. Zbog njega se raduje. I to je ljubav koja nam je naređena. I ona se vidi. Vidi se i na ubjeđenju, i na riječima, i na dijelima kojima se pokazuje šta je u srcima. Za razliku od onih koji tvrdi da poslanika vole i pjevaju mu pjesme i suze puštaju, a to se ne vidi ni na njihovim izgledima, ni na njihovom ponašanju, ni na njihovim riječima, pogotovo na njihovim dijelima. I to je lažna ljubav. Da, oni vole poslanika sa samo nekom minimalnom ljubavom koja je ostala u srcu i ponekad se neke pokaže jer ljudi se ne uzmeju po, toga, po tome šta pričaju, nego čime dokazuju. I zato musliman kad voli poslanika sallallahu a nehi lesileme, to se vidi na njemu. I ta ljubav se također može da poveća. I povećaju se dobra djela. I mi poslanika ne volimo zbog njega, nego zato što nam je Allah naredio da volimo. Zato što ga je Allah odabrao i najboljim učinio i primjerom učinio. I zato što se on za sve nas žrtvovao. Jer ga je Allah uputio i pomoga opet. Da dakle, ga volimo radi Allaha, ne sa Allahom. Allah se jedini voli sam radi sebe. A svi ostali se voli u ima Allaha, radi Allaha. A ne uz Allaha ili sa Allahom, to je širk. Da nas Allah sačuva. Od ljubavi prema poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme, je ljubav prema ovoj lozi i onima koji su iz nje, znači, nastali dan danas pa je obaveza muslimanima svim, to što neko neće da prihvati, da je njegova stvar, da voli Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam više nego što voli sebe. A ako bi volio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ne ko što voli sebe, svoju ženu i djecu, bio bi grešan, ne bi bio nevjednik. Obaveza muslimanima svim je da vole ashabe, među njima posebno one koje Allah više voli, a među njima posebno one koje, koji pripadaju ovaj ehlul bejt, poslanikovu sallallahu aleyhi wa sallam porodicu. Allaha radi, pa zatim što su oni poslanikova rodbina i što ih je poslanik sallam posebno volio, i zato što Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naređuje sljedeći. Kul, la es'alukum anehi ajra, illa nuvedete fil kurba. Reci, o Muhammede sallallahu aleyhi wa sallam. Ja od vas ne tražim nikakvu nagradu, nikakvu platu. Sve ovo što, što je iznio poslanik sa samog tereta dokom 23 godine, ne traži ništa za uzvrat od ljudi. Illa ma vaddete fil kurba, i opet ovo Allah naređe, osim ljubav prema mojoj rodbi. Nije to Muhammed sa samo sebe tražio, nego mu je Allah naredio da nam spominje tu stvar. Pa poslanik sa svem kaže, upozoravam vas i opominjem vas posebno, Allahom vas opominjem na moju rodbinu. Da ne zaboravite njihova prava. Koja su to prava? Da se voli. Da se ukazuje im počast u svim mogućim prilikama gdje je to dozvoljeno na prilazići granicu. Pa kažu kad znamo da je neko od poslanikove loze, a taj, taj, taj neseb ili ta loza mora biti dokazana. I to se čuva. I zato imaju pravila kako se dokaže. I Klično su mi pričali ljudi, s obzirom da sam imao tu čast da stanujem kod čovjeka, osam godina kod čovjeka koji je iz poslanikove loze, pa sam se raspitivao puno njima sjedio sam s njim, a i drugi. Sjećam se jedne prilike da je jedan moj profesor komšija, profesor na Islamskom universitetu Medini, pričao mi kako se zadesio na nekoj svadbi i vidio jedno čud, jedan čudan događaj. A to je da upo svadbe neko je nešto progovorio i jedno mi kaže a svadba je bila kod jednog koji je isposlenikova lozio. Jednom se pokupiš, pokupi, većina ljudi odoše negdje. Izletiše. On onaj ko nije čuje svadba i svako priča sa svakim i tako dalje pogubi smo se, kaže, ne znam šta se desilo. Kad govori ostanite vi tu, pojavio se neki čovjek koji tvrdi da je iz poslanikove loze, pa su oni sazvali hitan sastanak da provjere to sve, jer prvo imaju dokumente, a drugo i pamte se te predaje, uče svoje, pa da provjere zaista je li ni. I ne može svako doći reći, iako je bilo kroz historiju Islama, ljudi koji su podličivali kadije, zato imamo danas dana nas lažnih i spotvrđenih loza, kad je da im izdaju pečate u nekim tamo državama koje su nastajale i nestajale kroz istoriju Islama, da su neki od njih potomci Hasana i zato tih ima najviše. Iz dva razloga, jedan je to danas. Međutim, pamti, pa, prate se te stvari. Pa ako znamo, kažu učinaci, da je neko iz poslanikove loze, ako je među lemom, oni, a i ostali svijet, trebaju da ga da mu pokažu više poštovanja nego drugim. Ako je na sjelu, kaže, među ostalim svijetom, a nije među lemom, treba mu dati prednost, poka, po, dati mu ljepše mjesto, početi od njih priserviranju i tako da A Ako je on na sjelu džema oleme, a nije doleme, šta ćemo onda? Oleme. Oleme dati prednost, jer je znanje veće, jače od porijeka. Zato kaže, ako je među sebi sličnima, daje mu se prednost, bilo da se radi o učenjacima ili ovim drugima. Ja svako se stavlja na svoje mjesto koje mu pripada, ne dižući nikoga, niti uzmajući. Pa to je jedna od stvari da mu se daje prednost, da mu se ukazuje posebna počast, da se posebno po pozdravlja, da se pazi na njegov hatar, općenito. I oni koji zurom čine ili pazi se, jer će se više od njega okrešiti nego od nekog drugog. Njegov hak je malo veći. Samo zato što je te časte nosi. Nakon ljubav dolazi to i treća stvar da ga se pomaže tamo kad mu pomoć treba. Pogotovo zato što su oni mogu biti siromašni koji su i drugi a zabranjeno im je da uzmaju zekijat. Ako se ulema razilazi da li smije uzeti zekijat ili ne smije ako se nađe u, stan, u takvom stanju, većina zabranjeno je zekijat. Ali obavazuje muslimane da ih poklonima pomognu iznesu tu njihovu potrebu. Poklonima, bez ponižavanja. Da se brinu o njima, da im olakše, da im obezbude načina da izađu iz tog stanja u kojem jesu, pazeći na njihov Iz toga, iz tog pomaganja proizilazi da se brane u svakom mogućem smislu kad se dira njihova vjera, njihova čast, njihovo tijelo, porodice i tako da. I zato musliman mora da ih voli i da tu ljubav pokaže žrtvojući sebe ako treba im pomoći ili ljuteći se radi njih, u ime njih, umjesto njih kad se napadaju bespravno i njihova, kad se njihov ugled čast ruši ili omalovažava to je ono otprilike nagrubo što su muslimani obavezni prema njima, zato što je poslanik sasvim oporučio i zato kaže što je rekao Abbasu, svom amidži, on je jedan od ovih malo prije loza koje smo spomenuli, iz njegova loza, kad se požalio da su neki Kurejševići iz zavisti, kaže, prigovarali njima, umanjivali njihovo pravo. Pa se požalio poslanika sa zemlje. Za vreme poslanika sa zemlje dolazi njegov Ameđa radi Allahu anhu i žali se da mu ne daju pravo i ne pokazuju mu čast i ugled. Ne potvrđuju mu neki. I to se dešava i zavisti. To je moguće. Kao što kaže znam skučenac. I zato mi učimo šta mi trebamo da pokazimo ono svoje i pređemo preko toga i uradimo ispravno kako Allah hoće, a nekako mi mislimo ili kako nas šeitan nagovara. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je to čuo: "Wallazi nafsi bi yadi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa li qarabati." Je ovo su na dva razloga. Kad je tako mi onoga u čije ruci moja duša neće biti pravi vjernici. Sve dok vas ne budu voljeli, Allah radi i zato što ste moja rabina. I to su dva razloga zbog čega se volim. Zato što ste meni bliski. Pa je obaveza muslimanima da posebno među sahabima vole, poštuju, pomažu i brane poslanikovu sallallahu alaihi wa sallam rodbinu onima koji, one kojima je dokazano da su istog porekla. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi također kao što je u sljedećem hadisu, ovaj hadis bilježi Ahmed, prethodni, Inna Allaha stafa bani Ismaila wa stafa min bani Ismaila kinanata wa stafa min kinanata Quraysh wa stafa min Quraysh bani Hashim wa stafa min bani Hashim. Hashim ali je glavna jedna riječ koja stalno ponavlja. Kaže, Allah je odabrao Ismailove potomke. Od koga? Od Ibrahimovih potomaka ostali. Ismail Ahi se bio vjerovjesnik poslanik. I od njeg su Arabi. Svi vjerovjesnici ostali bilo od Ishaka, samo je od njega od, među vjerovjesnicima bio Muhammed sam sam. Ali ta loza odabranija od Ibrahimovih loza pod njegovih potomaka. Ali Kaže pa je od Ismailovih potomaka odabrao Kinane. To je 16. djed poslanika, sallallahu alaihi ve sellem koliko se sjeća. A zatim je, kaže, od Kinane odabrao Kurejša, razilazili to bi 11. ili 13. djed poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i od toga je nastalo Kurejš. Jer ljudi se množi, širi, kako vrijeme prolazi. I onda tu nastaju čak druga plemena i potplemena koji se znaju da ih veže nešto ako je bitno, onda se niko ne odreće onoga što je bitno. Pa, bez obzira što se on promijenio prezime, na primjer, on opet kaže, mi i oni smo to i to jer je to bitno, to je nešto što je čast i ponos. Pa kaže, a od Kureša je odabrao Benu Hašim, a to su ovi koji su poslanikama sallallahu alaihi sallam rodbina, a mene je, kaže, odabrao iz Benu Hašima. Zašto ovaj hadis? Zato što će doći neko i reći, mi volimo sve ashaabe, a nećemo da pravimo razliku među njima. Mi kažemo, pravit ćemo razliku, a to što je Allah jedno odabrao u ovom drugom. I Allah je napravio razliku. I nije slučajno rečeno odabrao me između njih i odabrao nas između ostalih. Znači da su odabrani bolji, vredniji. Imaju nešto što drugi nemaju. Po ovom pitanju se razišli u odnosu na Ehli Sunnet dvije frakcije. Prva su Rafidije, Šije, koji su počeli da brane poslanikovu rodbinu to je dobra stvar u početku. A šeitan nikom ne kaže, hajde izađi sad iz vjere, ili hajde sad uradi nešto grije, neko počinje sa finim stvarima popolako. Nagovara dok insan ako nema znanja ili nema vode da ostane na pravom putu, Allah ga pusti i onda on ode i skrene u neku od zabloda. Pa su onda počeli da malo više brane, pa su onda uveli pravilo da nećeš ti, kaže, pohvaliti Aliju i njegovu porodicu i dati njihovo pravo dok se ne odrekneš Ebu Bekra i Omera pa su onda počeli da vređaju drugi. A mi smo rekli, ponavljam, mi volimo sve ashabe. I vjerujem da je Bubekr najbolji među njima. Zatim ome, zatim ome, zatim, zatim I da su potom radosledu najpreći za hrafic, tako je bilo na tom sa ashabi složili. I vjerujemo da Ibn Bejt ima svoje pravo. Ali isto tako vjerujemo da ono što je spomenuto kao izuzetak ostaje izuzetak. I da ne znači ako jedne volim da moram drugi da mrzim. Jer je Omer, e, jer je Alija radijallahu anhu hvalio Ebu Bekra i Omera čak sa Mimbera, kao što je preneseno i spomnjali smo neke od predaje prije. Pa su rekli tako je počelo od te mjere da su neki počeli da obožavaju Aliju i to je bilo što neki danas kažu, bilo je prošlo što to spominjete. Zato što upali TV na perzijskom ili na arapskom satelitski ili poslušaj tamo gdje šije ratuju protiv muslimana uzmi neki njihov klip, bilo koji, od juče, ne moraš od prekjučer. Pa ćeš čuti da se ljudi dan danas mole Husejnu, mole Fatime radijallahu anha, mole Ali i drugim stvarima. Nije to bilo i prošlo. Bila jedna frakcija mala koja je rekla Ali u lice, ti si Bog, pa ih Allah, Alija uništio, spalio, pobio. Ali su ostale te ideje kasnije. I dan danas traju i treći sam prelazak granice da, da kažeš nekom iz poslanikove loze ja mrzim zbog tebe drugi ashaba je grije. Samo to da kažeš. Jer ne treba njemu to. Kaži mu počast koja je spomenuta na tri ili četiri načina i to je to što se traži. On sam nije zadovoljan kad bi bio živ da se mrze ashabi. Čak je neki od njih smatrao bolje bilo kod od poslanikove porice. Pogotovo Ali Radi Allahom, kojeg je najviše bilo razvođenje u početku kako onda ti da, da mu daš nešto što on sam neće, čega se on sam odreće. I zato tako je počela, završila je znači za velikim pretjerivanjem do te mjere da smatraju nevjernicima sve ashabe, osim one koji su ili iz poslanikove porodice ili perzijskog porijekla. Neko će reći čudo, a onaj ko zna kako su nastali, nije mu uopšte nije čudno, ali to je druga tema. Suprotno njima se pojavili ljudi koji, koji imaju to i što na živce svakom muslimanu treba da ide na štirice, da se srdi, da je to je greška i tako dalje. Ali musliman reaguje šariatski, a ne po svom čefu. Pa su ljudi skontali, rekli vi veličate, ali treba ga spustiti na zemlju. Mislim u priče i tako dalje. Pa su počeli traže mahane i da spominju stvari koje ne smiju spominjati. A svog insan ima greša kada smo spomenuli. Pa su počeli da braneći ostale oshabe omalovažavaju poslanikovu porodcu. Pa su onda rekli nemao nikakvo pravo, pa su počeli neki od njih da ne prijatelju prema njima. Da ih vriđa. Da pokazuje neprijateljstvo. Kako bi zaštitili ugled Ebu Bekra ili, ili kasnije ovaj Osmanovu lozu ili neke druge stvari. Što je totalna zapada. Allah od nas ne traži to. Naprotiv zabranjenja. To je suprotno onome što je Allah obavijestio ashabima. I zato su muslimani po svakom pa po ovom pitanju u sredini između dvije krajnosti. I Kako biti u sredini? Tako što ćeš šerijetski postupati. Jer većina novotarija su nastale, odnosno pola možemo reći da novotarija je nastalo kao reakcija na prvu, na prvu krajnost. Prvo se pojavi, ima pravi put, pa neko ostupi desno, na primjer, ili lijevo, i onda ostanu neki koji ima to smeta, pa počnu da brane na svoj način i možda ne oni, ali otvore put, pa neki drugi nakon njih skrenu skroz u drugu stranu pa nastaju dvije krajnosti, a istina ostaje ono što je bilo prije pojave jedne i druge krajnosti. Ta izvorna vjera. Pa otprilike ovo što treba spomenuti da znamo, da mi smatramo da poslanikova sa lozenem porodica su određeni ljudi, određene loze, da kažem koljena po našem, i da su to ljudi koje Allah, kojima, za koje Allah propisao i naredio nam da ih volimo i čuvamo i poštujemo više nego druge na način koji je propisan tako što ih volimo, kazuje im počast, pomažemo i pravimo. A ne mrzimo druge radi njih. Niti nekog moramo spuštati da bi njih uzdigli. To nije islamski metod ni po kojem pitanju. I to je zabranjeno. Nego svakom njegovo pravo dajemo. I da se pritom odrećemo znači i nasibija i rafidija i kad si u sredini to je najteže bilo i ostalo i dan danas je i po ovom pitanju koji po svakom drugom pitanju trenutno je to primjetno po pitanju na primjer tekfira a ne spominjem ja u slučajno stalo a i po drugim pitanjima kad su sredini onda se obje krajnosti odreću tebe i guraju te onu drugu jer oni misle da je pravi put ono na čemu su oni i zato šije nas nazivaju nasibijama a mi se odrećemo nasibijama nasibije su ovi što mrze poslanikov porodicu ne daje, ne daje njihov pravo. A na sebi je nas smatraju šijama. Jer volimo Aliju, volimo Hasana, volimo Husena, volimo Fatimu. Jednu od najboljih žena na Dunjavku. I tako da Allah radi. I to što ona nam misli, nam nimalo nešto ti ne koristi. Nego je bitno kakvi smo mi kod Allaha. Da li postupamo onako kako je Allah naredio, popisao ili ne. I to što mi njima objašnjavamo, ali ne možemo da ih razumimo, također nama ne šteti nego njima. Jer Allah je taj koji puči. I to što neko neće da shvati, ili u sebi shvati, a neće javno da prizna i prihvati, to je njegov problem, a ne moj tvoj. I ne smije mene i tebe da pokoleba, ako znaš šta je pravi put, ako se zaokazam naučio. I sutra kad ti neko počne da iznosi mahane, bilo Aline ili Muavine, zaustavi ga i reci to su ashabi. Allah je s njima zadovoljan sa mnom, sa tobom, ne znam, ne ne. I taj put kojim se je krenuo je put koji udarava od Allahova zbrojstva. I nemoj mi pričati, ne zanima Oni su svoje radili i odradili kako treba. A bili su ljudi i grešni su. Ne ima bezgrešnog. Ali mi trebamo da radimo onako kako nam je proporučeno i naređeno. Da dajemo svakom njegovom pravo, a ne da tražimo mahne. Da se ponašamo kao A svi znamo što to znači. Nakon toga šeh spomine jedno također jako osjetljivo pitanje, a vremena je sve manje i manje. A to je odnos muslimana prema suprugama Allaha, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže ve te vodlavne ezvađa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ummahatil mu'minin. ويؤمنون بأنهن أزواجه fil akhirah kaže ehli sunnet ili možemo reći od osnova vjeispravnog vjerovanja koje kad insan prekrši to mu je jedna od karti za džahennem ne mora biti za izvjer ali rekli smo da ispravno vjerovanje vodi direktno u džennet a mogu te tvoji gresi zadržati privremeno u džahennemu dok ispravno vjerovanje vodi te u džahennem osim ako te Allah ne oprosti zbog nekih dobrih dijela pa možeš ući u džennet direktno. Ali osnova je da se moraš zadržati i iskiseliti u džahennemu da Allah sačuva. I zato je bitno da se nauči ispravno vjerovanje. I od ispravnog vjerovanja i sljedinici prave vjere, izvorne vjere, ispravne vjere, vole, pomažu, to znači te vrni, vole i pomažu, vole i brani, supruge Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. Nije rekao neki, nego supruge Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme. Majke vjernika. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم vjerovjesnik je preči vjernicima od njih samih, od samih sebi, a njegove supruge su njihove majke i to su naše majke po vjeri, koji su nam preči od majki po, po rijeku. majke po dunjaluku su nam one koji su nas rodile. Možda s nama budu u dženetu uživale, možda nas Allah razdvoji. Ali majke vjernika su u dženetu. I bit će u dženetu. I kaže, oni vole, pomažu, brane supruge Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, koje su majke vjernika, tako su Kur'an opisan, tako i vjernici smatre, vjeruju Allahu kad kaže, i vjeruju, kaže, da su one njegove supruge na ahiretu. Gdje će poslanik na ahiretu? A? Džennet. Čitav? Cijeli poslanik? Malo gluko pitanje djeli. Čitav. Cijeli poslanik. Jer imaju ljudi, braćo moje. Imaju ljudi koji naši predstavnici smatraju svojom braćom koji kažu neudu bila da će polni organ poslanika Muhammeda sa sve biti u vatri, pa to što je spavao sa nevjericom a išao. Mi pišu u svojih knjigama i drže svoje desove i dan, danas se to pričaju. Nije nešto skriveno bilo izmišljeno. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem je u džennetu i to nema razilaženja. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uživa najbolje od svih u kaburu. I vjernici vjeruju da su njegove supruge kao što je došlo. S njim na ahiretu tamo gdje oni one su. I to su majke vjernike. Majke povjeri, a ne po porijeklu. S njima se nije bilo dozvoljeno miješati, osamljivati i u njih gledati. Ni tokom života, ni nakon smrti, jer ti nije mahrem. Ali ti je majka koju poštuješ više nego majku koja te rodila. I tako vjeruju vjernici. Sudne da. Ispravni, iskreni sljedbenici. A ostali koliko odstupi, toliko je. I takav je i dobit će što je zaslužio. Bez izuzetka. Poslanik sallallahu anehi ve sallam je imao 13 brakova. 11 žena, dvije je razbio. Umro i za sebe ostavio devet. Svaka od njih koja je ostala s njim, osim onih koji su razvedene, će biti s njim u džanetu. Poslanik sallallahu anehi ve sallam je od ljudi za koje Allah kaže وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا Nije vama dozvoljeno da bi huzurite poslanike sa mislim. Niti da njegove žene nakon njega ikad oženite. I one su majke. I vjernici nisu imali pravo da pomisle, a kamoli da zaprose neko od njegovih žena nakon njegove smrti. Ostalo ih je devet. Nego su ih čuvali i pazili. Osim onih koji su vremenom odstupali. ali to nije bilo među ashabima, nego oni nakon njih koji su dolazili. Kaže posebno među njima Hatidžu radijallahu anha, majku većine njegovi, njegove djece, koja je bila prva koja je povjerovala i koja ga je posebno pomogla u njegovoj stvari, to jeste u širenju vjere, i kod njega je ona imala posebno visoko mjesto otprilike ovako zvuči ova rečenica koju je šeji spomenuo. Posebno kaže Hatidžu, prvu suprugu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odženio ranije, prije nego Islam primio. Bila je starija od njega, ali ne onoliko koliko se spominje, nego imala otprilike tri ili malo više godina od njega, stari više, dakle 28 ili približno tome imali, ako nima od 25, to nam je mišljenju, Allah najbolje zna, a ne smetaj da bude stari, ali nije vjerodostojno to da imao 40 godina kada imao 25. Žena koja mu je rodila najviše djece, ali ne sve, jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao sedam, sedmero djece, tri sina i četiri kćeri, imao je sa Marijom Kopkinjom, sina Ibrahima i ostali šestero Abdullaha i Kasima i četiri čerke je imao sa Hadidžom. Ostale žene nisu ni zanosile pa pobacivale pošto imaju neki slabi rivajeti, niti su mu ih kog rodile. A žene su imane. Allah je tako htio. Pa jedna od odlika Hadidža od naostalnim ženama da je mu rodila najviše djece. I to je jedna od sporednih odluka šta je, odlika šta je sve radila. Prva koja je povjerovala, ili prva muslimanka općenito, prva među muslimana je bila ona. Poznati slučaj kada je došla objava, prvo je njoj se povjerio. I odmah je prihvatila, smirila i povjerovala. A zatim je otišao Ebu Bekru pa je primio islam. Poznata je ona izreka da prvi među muškarcima je Ebu Bekr, prvi među dječacima, ali je prva među ženama je Hatidža. I to isto ako tako razlažemo. Ali općenito prvi musliman nakon poslanika je Hatidža bila radi Allahom. Jedna od najboljih žena ikad koje su hodile zemljom. I najviše od svih žena koja ga je ikad pomogla je bila Hatidža radi Allahom. Ona je bila trgovkina, imala je metka. Imao je i on, sallallahu alaihi wa sallam, u početku. Međutim, kad mu je došla objava, prestao je zarađivati i širio je vjeru. Ona mu je dala svoj metak koji je koristio i od kojeg je vjeru. Da kažem, živio tvoje period u Mekki, a ši, posvjetio je svoje vrijeme širenju vjeri. Iz ovoga se također zvači propis da nije zabranio uzeti poklon i da nije zabranjeno koristiti tuđi metak, jer poslani sa sebi dijelim su koristio Hatidžin, a dijelim što je Abu Bekr, ako si insan posveti većim cilom i da to nije parazitiranje, parazitiranje kad ti nećeš raditi, hoće da te neko drugi izdržava, a nekad nečim preči, pa ne možeš pa onda koristiš bez traženja i prošenja ono što ti neko na raspolaganje stavi. Kaže poslani sam se, nije mi ničiji metak povistio, kao što mi je povistio i metak Ebu Bekra. I tu spada je Hatidža, ničiji. Jer kasnije je Ebu Bekr dao puno više nego što je Hatidža, jer ona živjela kratko, radi Allahu anha. Ali je iznijela tu stvar u početku jer je najpotrebnije. I zato imam posljednu odluku u kojoj ne učestvuje nijedna druga supruga Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Imala je, kaže, posebno veliki ugled kod njega, posebno veliko mjesto, do smrti je spominjao Hvalio. Aisha radijallahu anha, koja je jedna od dvije najbolje žene poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji ćemo spomenuti kasnije, jer se u nema razilazi koja je vrednija, Hatiža ili Aisha. Aisha radijalno je bila jako ljubomorna na Hatiđu, jako je mrtva, nije zapamtila. Jer je toliko poslanica se spominjao. Čak se spominje da jedne prilike je rekla, što spominješ tu staricu, kad ti Allah zamijenio sa mlađom i lepšom ili boljom. Pa je rekao, poslanik sa zemlom, Allah nije mi dao ni mlađu ni bolju. Iako je bila mlađa. Nego je pravilo, braćo moja, kad neko udari na neku čast, na nečiju čast, makar to bilo da dobomere, da ga se spusti. I to je suneta. Da se vrati on na svoje mjesto, da zna svoje mjesto. <clears throat> Hatidža radijallahu anha je bila od osoba koji je postani sam toliko volio i cijenio da je poklone slao njenim prijateljicama samo zato što se s njom družila nakon, dugo nakon smrti. Šta bi danas bilo kad bi čovjek slao poklone prijateljicama svoje žene, ostavit ćemo vama da sami zaključite. Nakon Hatidža o kojoj se može puno govoriti, kaže poslanik, kaže šeh o siddiqatu bintu siddiq radijallahu anha. Iskrena, kći iskrenog. A Aisha kći Ebu Bekra radijallahu anha. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Vrijednost Aisha nad ostalim ženama je kao vrijednost Therida nad ostalom hranom. Ferid je nešto kod nas prevode ko popara ili nešto bolje od toga ili tako dalje. Pojenta da je to bilo nešto što je kod njih bilo posebno cijenjeno. sa posebno najbolje brašna koje su imali, koristili su sa sloj brašna, brašna odnosno jufkije, pa sloj maslaca, pa sloj mesa, pa su to nekako ima opisuje se, ima više verzija, zato svako ko opisuje drugačije malo opiše i tako dalje. Pojenta je da je to bilo nešto što je bilo, ko što kod nas kažu, sve su pita, pitica, burek je pitac ili za čevape ili nešto drugo. Ovaj, mi cijenimo nešto i znamo po čemu smo poznati. Svaki narod ima nešto. U doba njihova carida je bilo nešto najbolje. Pa kaže poslanik sa sam, vrijednost Aisha je nad ostalim ženama. Jer je, je kao vrijednost Ferida nad ostalom hranom, nad ostalim jelima. Znači najbolje. I ovo je jedan od dokaza dijelu učenjaka koji tvrdi da je Iša radi Allaho noha bolja od Hatidže. I vrijednija. Ima još dokaza. A ono se razišla po, razišla po ovom pitanju na tri mišljenja. Prvo je da je Hatidža vrijednija. Drugo je da je Iša vrijednija. Treće da su one njih dvije na prvom mjestu, dijele prvo mjesto što bi rekli ovaj, takmičarskim izrazom. Jer svaka od njih ima odlike koje nema druga. I time se upotpunjavaju, ne može se prevagniti. Čeh Islam je na to, na to mišljenju bio, zato je spomenuo njih dvije, rekao posebno Hatidža, pa spomenuo što od odlika, i Aisha, pa spomenuo što od odlika, i onda rekao ostale žene, nije ovaj ovdje spomenuo koja je bolja, koja je, koja je vrijednija od drugih jer su obje najvrednije bile. Allah najbolje zna. Ovo je jedno od mišljenja koje im ja naginjem na osnovu mnošta dokaza koje sam čuo i ne sam ustajno sad i kad bih htio da vam sve iznosim, ali da je Aisha Allahu anha za nijansu bila vrednija od Hatidža iz više razloga. Allah postane se u jednom tistom hadisu kaže od žena su potpuno četiri. Pa spominje među njima Hatidžu, ko što nekim vjerovajetima, drugim se ne spominje ni ona četiri spominje Asiju i Merijemu i Hatidžu i nastavlja rečenicu. A vrijednost Aiše nad ostalim ženama je kao vrijednost rida nad ostalim ženama. I iz te rečenice vidi da ona, znači, da nije istina ili da nije ispravno shvatanje jednog dijela islamske učenja koji kaže ovo je poslanje sam cilao na, među živim ženama, a iša polja, a Hatidža zna se da ona odnijela davno prvo mjesto, nego nabraja u istoj rečenici spominje Hatidžu i onda kaže, a vrednost a iše nad ostalim je takva i takva, ta je bolja je išla od svih ostalih žena, uključujući Hatidžu koja je spomenuta. Također se spominje u nekim zbirkama predaje da je na samrti poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao a iši radi Allahu anha da odlazi s ovog svijeta i da ga tješi to što je vidio da će ga njene ruke dočekati tamo. Poslanik sa zemlje je toliko volio Hatidžu da je spominjao do, do smrti i hvalio to te mjere da je zazivao ljubomoru kod ostalih žena uključića i išao. I nije, nije sma sumnje da ju je poželio nakon toliko godina rastanka. I opet ne tješi ga to što će vidjeti Hatidžu nego Aishu. Onako kako Allah ti. Poslanik sallallahu aleyhi ve sallam je bio najbolji insan koji hodio zemlju. Allahu najdraži i vjernicima najdraži bez sumnje. Najbolji od svih poslanika. Najbolji čovjek, najljepši morala. Najbolji muž koji ikad može biti I ono što je poslanik sa svem radio sa svojim ženama je najispravnije. Iako današnje feministkinje, kad bi neko došao i rekao njima ima jedan daja, radi tako, tako, tako i tako i opisao život poslanika, sam rekli bi mu muški šovinista, da ne kažem drugačije. A onda kad im kaže to poslanik, sam onda bi rekli pa dobro, može on ipak ovo, ono i tako dalje. To je drugačije. Poslanik sallallahu aleyhi ve selleme je svim vjernicima, a posebno nekovim ženama, bio najdraža osoba. Poslanik sa sem kaže na samrti svojim ženama, prva će za mnom doći na koja ima najdužu ruku. Šta mislite šta su radile žene? Mjerla ruke. Mjerla ruke. da cilja bukvalno, doslovno. Pa je nije otišla ona koja ima najdužu ruku, nego ona koja je najdražljivija. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme je htio da razvede Seudu zato što je ostarila i nekih drugih razloga nije imao potrebu za njom, pa ga je zamolila, nemoj me razved, razvest, a ne moraš mi donosti. Evo moja noć, a iši, kod, znam da ti je najdrže biti s njom, samo da ostanem, sine nam budu žene u džennetu. Žene poslanika sallallahu a ve veseneme su s njim, jer Allah subhanahu ta'la u Kur'anu spomenuo na više mjesta da oni koji umru i presele na imanu, i njihove porodice presele na imanu, da će biti sa svojim muževima u džennetu. I naziva ih ženama i na, i na onom svijetu. A Aisha radijallahu anha je također od osoba zbog koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet u Kur'anu, 16 ajeta, čini se suri Ahzab, suri Nur, pardon, koji jedan za drugim objašnjavaju slučaj potvore na nju, ona je posebno osagorila potvori i ona je pokazala jačinu svog imana i kompletnost ili potpunost imana kad je nakon što se sve završilo rekla neću da zahvalim nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Što govori o potpunosti tevhida, onako kako smo učili nekad. A ima to svoj, svoj povod zbog čega je rekla čitajte siru pa ćete vidjeti. o Aishi radijallahu anhu, a anha najviše ima priče o umetu Muhammeda sallallahu O ženi koja, ako nije najbolja, po jednom mišljenju dijeli prvo mjesto, a po drugom je druga žena od svih. A sve su posebne. Jer Allah kaže čestite žene su za čestite muškarce, čestite muškarce za čestite žene. Što boli muškarac, bolja mu žena i obratno. A najbolji je Mohamed sa zemlji. Njegove žene su najbolje žene. I pokvareni muškarci su pokvarene žene i pokvarene žene su pokvarene muškarci. I suprotno tome. Dakle, ili je prvo ili je drugo mjesto. Dođu ljudi i kažu nevjernice na ovu. Ili sumnju. Ili fitneči. Ili ovo ili ono. Spomit ću neke događaje koji su se desili ili neke greške koje je učinila ili grijehe koji se mogu potvrditi. A aludirajući i potvarajući na puno više od toga poznati je slučaj da šije smatra da učinila blud i da smatra da su dobaće dodati u Koran da smo mi to bi bivali pisali, odnosno naši predsjednici da to nije Allah što objavio i kaže Allah, tumače, tumače riječi Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah ne redio zakvijete kravu, kaže to je iša radi Allah anha i tako, kaže to je iša i tako dalje. Mi kažemo radi Allah anha. Nije šeik se puno zadržao ovdje, jer nije njemu cilj bio da govori koja je bolja ili koja je gora, nego je rekao da muslimani, slednici pravog puta, posebno vole žene poslanika sa muslim, ljubavlju vjerskom, a ne onom drugom, smatra ih majkama, posebno među njima Hatidžu, i Aisha, pa je spomenuo nešto od odlika, zaustavit se na tome, ali zato je nastavio sljedeću rečencu i odriču se puta Rafidija, koji mrze i preziru ashabe i psuju ih, vrijeđaju, i puta Nasibija, koji uznemiravaju poslanikovu rodbinu riječima i dijelima. A zatim kaže šeheh, rahimahullah, i šute po pitanju onoga od smutnje što se desilo među ashabima i to će i svakako smo planirali da bude tema sljedećeg pobogna predavanja i time završavamo govor o ashabima radijallahu anhu, anhum. Ovde, što se tiče ove zadnje rečenci, nju sam već pojasnio ko su Rafidije, ko su Nasibije, kako su nastali, što su, gdje su zavutali. Ehli sunat vel džemaat, kad bio na pravom putu, odriče se puteva zablude po ovom pitanju, kao što se odriče puteva zablude po svakom drugom pitanju, ne žaleći nimalo za tim, jer istina se mora vjerovati, istina se mora govoriti, istina se mora primjenjivati, istina se mora pojašnjavati ako želimo na pravom putu biti, ustrajati, preseliti i na ahiretu uspjet ako želimo u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam vječno žive, ako želimo da se od Allahove volne kazne Allahovom voljom i pomoći sačuvamo, na nama je da ispravnu vjeru učimo, da Allahu zahvalimo kad nešto novo naučimo, da se toga čvrsto zubima držimo i da na tom ako Bog da moleći Allaha i na njega sudanajući preselimo, ostaje poslije toga samo da vječno uživamo. ومولي سمادنا سجنا آمين والحمد لله بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى